Toe hoor ek die Heere hard roep, die straf is nabij vir die staat. Elkeen het sy wapen in die hand vir die vernietiging. Daar kom toe ses manne van die boonste poort af, die poort wat noord kyk, elkeen met die wapen vir die verwoesting in sy hand. Een van hulle het lene kleren aangehaad, met een skryversakkie aan sy gordel. Die manne het langs die bronsaltaar kom staan, Die machtige teenwoordigheid van die God van Israël het van die gerib af waar bekend dit was, opgestijg en bij die tempelse drempel gaan staan. Die Heere het na die man geroep met die linne kleren aan en die skrywersakkie aan sy gordel en vir hom gesê, gaan dier die stad, dier Jerusalem, en maak een merk op die voorkoppe van allemaal wat zich en kla oor al die afschuwelijke dingen wat in die stad gebeur. Ik het gehoor die Heere sê vir die ander manne, gaan achterom aan dier die stad en slaan dood. Moe nie verskoon nie, moe nie jammer kry nie, maak dood en ree uit die ou mense, die jong manne en jong vrouwen, die kinders en vrouwens, moet net niet raak aan die wat die merk het nie. Begin bij my heiligdom, hulle het toe begin met die ou manne voor die tempel, die Heere het vir die manne met die wapens gesê, verontreinig die tempel, maak die voorwebe vol lyke. Gaan dan verder, Hulle het toe verder gegaan en die mensen in die stad begin doodmaak. Terwijl hulle aan die doodmaak was, het ek alleen achtergeblij en ek het op my gezicht platgeval en geroep, Ach, Heere my God, gaan nie al wat van Israël oor is, uitreed terwijl jy toer in teen Jerusalem laat losbreek. Hy het vir my gesê, die zonde van Israël en Juda is enorm groot. Die land is vol moord, die stad vol verdraaiing van die reg. Hulle denk, die Heere is niet meer in die land nie, die Heere sien nie. Daarom sal ek nie verskoon nie, nie jammer kry nie. Ek sal wat hulle doen, op hulle eie koopblad afkom. Die man met die lene kleren aan en die skryversakkie aan die gordel laat toe weet, ek het gedoen wat in mij beveel het.